Такого я й сам не очікував, щоб варязького ярла та в раби продати. Хан, який уже вхопився за луку сідла, рвучко обернувся, здивовано поглянув на високого варяга, кивнув до тлумача. Той розгублено затнувся, бо серед тупоту копит, голосів та брящення зброї не розчув слів чужинського ватага. Повідаючи про нещадність ханського гніву, схитрував і скоромовкою проказав. Е, він, хоробрий хане, вдячний тобі, що забрав його ворога. А той плямкнув товстими губами, прихопивши жорсткого вуса, нетерпляче тупнув ногою. Ломач упав на коліна, підставляючи йому горбиком спину. Степовий володар ступив на неї повільно і важко перевели своє опасисте тіло на коня, мов уріс у нього. Озирнусь на полоненка, якого припинали до сідла, а той і не озирався. Байдуже дивився, як прив'язують ноги до стремен. Хан знову тихненько свиснув, кочівники враз збились докупи, затисли між собою коня Ольга потім гейкнула і покотилась темним велетенським клубком вниз по второваній дорозі угрів до річки. Хмара невидимої куряви потягнулась за ними, розвіючи липовий дух галявини. Молодий ярл востаннє глибоко вдихнув густий запах, ніби ковток втраченої волі. Усі наступні дні кочівники мчали так швидко, ніби втікали від погоні. Робили короткі привали, здебільшого для того, щоб попасти коней та пополювати на сайгаків, табунці яких перебігали по далеких пагорбах. Влаштовуючись довгим ланцюгом, орда з лементом заганяла їх в якусь із заболочених заплав чи до глибокого урочища, а там уже добивали стрілами які потім обережно виймали з їхніх ціл, дбайливо витираючи і оглядаючи. Ольг спочатку дивувався, та потім зрозумів, що із зброєю у них скрутно, не вміють чи не хочуть виготовляти, і досі не помітив жодної кузні, жодного ковадла. Здобувають її в бою або обмінюють на вкрадене чи награбоване. Ось і він став здобичю. Везуть таким поспіхом, щоб потрапити вчасно на торжище і взяти за нього якнайбільше. Здобич. Ольг навмисне так себе називав, щоб не впасти в розпач, щоб затверділо серце в люті і ненависті. Тільки тепер пізнав ціну життя. На нескінченно довгих переходах, коли з неба на випалений степ стікав сонячний вогонь, а знизу бив безугавний тупіт копит, молодий Ярл нестямно повторював Я живий, живий і ніколи не буду рабом. Настане день, коли я встромлю меча в твоє тіло, скольде. Орда неслася степом тільки їй відомими стежками та курними шляхами, а може, второвувала і нові? Інколи від неї відділялись загони вершників, які розбігались навсебіч, швидко зникаючи серед високих трав. А через якийсь час з'являлись знову женучи наперед себе толписько бранців, згрьованих із чорнілах. Рухались бранці чимось підтюпцем, спотикаючись мова поспішала якнайшвидше відійти від рідних місць, щоб серце не краялось, заніміло. Ольг цурався їхнього гурту, бо не вважав себе одним із них. Кочівники майже не звертали на нього уваги. На привалі скинуті з конями в лантух, тицнуть до рук шматок в'яленого м'яса чи сухого коржа, ну ото й весь наїдок ще рідше випадало напитись. заобачивши озерце чи річечку, кочівники мчали на випередки, скочувалися з коней просто в воду, хлюпаючись і пожадливо напиваючись. Ольга же